Albumak gazteak zuzendu narrazioak, kalitatezko eskaintza hori balioztatu nahi izan du ikasek, eta eskaintza emendatuz galdeak segitzen dutela azpimagatzen du unaizu beldia argitalpen arduradunak. Adibide baten emaiteko, bada guaia eta Tomasen e, eh, pigarren liburukia, eta liburukia imprimatu aintzin ere galdeak bagin dituen. Eh, ara, jakiteat eman baiki nuen eh, istante aterako zela, eta behaz, bai, ageri da irakaslek galde egiten dutela, eta Prezeski badelaik e, ustiapen pedagogiko proposamen edo pista horiek badielaik ere duitzen zaigu aizeago dela irakaslen dako be, liburu horien hartzia eta erabiltzia ikasgeletan. Geinerat, obra horietarik batzu kolegio heineko gazte erzuzenduak zaizkie, muga guzien gainetik, salbat itzainak idatzi liburua bezala, Paskal Burguen irakasleak ilustratu duena, Paskal Burguen zuten dugu. Iduzen zait ere hor... Eh, gazte horientzat behar direla hobrak proxatu, ipuinak eta eta ez beti ahantzaleak edo hartzainak edo eskolegian pasatzen dira. Hor interesgarria da, bon, Afrikatik heldu dira, Italiara, ez da bat eskolegia aipatzen helburu hortan, mediustuki oraiko problemak, oraiko arazoak, oraiko, uh, gaiak aipatzea. Horiez gain, eneko gainen izar saltzailea, Chantal Barnetz Eliza Garairen basa jauna eta hartza iratzaga diliburuak, lehen lehuan ezartzen ditu ikasek, edota hartz agea, Pirinoetako hartza, Regine Elosegi Blanc eta Iker Uturalten album dokumentala.